En toe al die konings wat wees van die Jordaan woon op die gebergte en in die laaveld en aan die hele kus van die groot sedert maar die kant van die Albanon toe, die Heetite en Amorite, Kana, Niete, Veresite, Jewite en Jebesite, dit oor, het hulle by mekaar gekom om soos een man teen Oosia en Israël te veg. Maar toe die inwoners van Gebeon hoor wat Oosia met Jee, Regoe en met Ai gedoen het, het hulle ook met Lis gehandel, Hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel en versluite zakken op hulle esels geneem en versluite wijnzakken wat geskeer en weer toegebind was, ook versluite en gelapte skoene aan hulle voete en versluite kleren aan hulle lijf, en al die brood van hulle padkoos was droog en verkrimmel. So het hulle dan na Hoosja gegaan in die laar van Gilgal en aan hom en die mannen van Israël gesê, ons kom van het ver land af, sluit dan nou een verbond met ons. Maar die mannen van Israël het aan die Jewitte gesê, Misschien woon jullie onder ons, hoe kan ons dan een verbond met jullie sluit? Toe sê hulle vir Oosia, ons is die dienaars. Daarop het Oosia hulle gevra, wie is jullie en waar kom jullie vandaan? En hulle sê vir hom, die dienaars kom van een baie ver land af, van die naam van die Heere je God, want ons het die gerig van hom gehoor, en alles wat hij in Egypte gedoen het, en alles wat hij aan die twee konings van die Amorite oor kan die Jordaan gedoen het, aan Son, die koning van Jesbon, en Og, die koning van Basan, wat in Astarot was. Daarom het ons uitstes en al die inwoners van ons land met ons gesprek en gesê, neem padkos met jullie saam vir die reis en trek hulle tegemoet en sê aan hulle, ons is jullie dienaars, sluit dan nou een verbond met ons. Ons brood hier, waarom het ons het as padkos uit ons huise geneem, die dag toe ons uitgetrek het om na julle te gaan, kyk maar, nou het dit droog en verkrimmeld geword. In die wijnzakken hier wat ons als nieuws volgemaakt het, kijk maar, hulle is geskeer, in ons kleren hier in ons skoene, hulle is verslijt dier die baie lang reis. Toen neem die mannen van hulle padkos, maar die mond van die Heere het hulle nie geraadpleeg nie. En Joshua het met hulle vrede gemaakt en met hulle een verbond gesluit, dat hij hulle sal laat lewe, en die overstes van die vergadering het hulle dit met de eed beloof. Maar aan die einde van drie dagen, nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in hulle nabijheid en tussen hulle in woon. Die kinders van Israël het namelijk weggetrek en op die derde dag bij hulle stede gekom, en hulle stede was, Gebon en Kefra en Beer, Rot en Kiriat Jerem. Maar die kinders van Israël het hulle nie verslaan nie, omdat die overstes van die vergadering vir hulle gesweer het by die Heere, die God van Israël, die hele vergadering het dit in die overstes gemurmureer. Daarop sê al die overstes aan die hele vergadering, ons het self vir hulle gesweer by die Heere, die God van Israël, en nou mag ons hulle nie aanraak nie. Dit zal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, zodat so daar niet toeren waar ons komt terwille van die eet wat ons vir hulle gesweer het nie. Verder sê die overstes vir hulle, laat hulle lewe, en hulle het uitkappers en waterputters geword van die hele vergadering, soos die overstes aan hulle gesê het. Toe laat Joshua hulle roep en spreek met hulle en sê, waarom het julle ons bedrieg dier te sê, ons woon baie ver van julle af, terwijl julle tussen ons in woon. Nou dan, vervloek is julle en nooit zal hulle ophou om knechte, huidkappers zowel als waterputters, voor die huis van my God te wees nie. Toe het hulle Joosja geantwoord en gesê, omdat aan die dienaars verseker meegedeel was dat die Heere God aan Mooses, sy kneg, bevel gegee het om die hele land aan hulle te gee en al die inwoners van die land voor hulle uit te verdelg, daarom was ons vir hulle baie bevrees terwille van ons leven en het ons hierdie ding gedoen. Maar hier is ons nou in uw hand, doen soos dit goed en reg is in uwe om met ons te handel. Hij het dus so met hulle gedoen en hulle gereed uit die hand van die kinders van Israël, dat die hulle nie gedood het nie. So het Joshua dan op die dag houtkappers en waterbitters van hulle gemaak vir die vergadering en vir die altaar van die Heere, tot vandaag toe, op die plek wat hij zou uitkiezen.